Isus uskrsuje Lazara. Poglavlje 11. Bijaše neki bolesnik, Lazar iz Betanije, iz sela Marije i njezine sestri Marti. A Marija, čiji je brat Lazar bolovao, bijaše ona što je pomagala gospoda pomašću i otrla mu noge svoje kosum. Sestre mu stoga poručiši, gospode, evo je onaj koji ljubiš bolestan. Čuši to Isus reče, ova bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se Sin Božji po njoj proslavi. Isus je ipak zavolio Martu i njezinu sestru i Lazaram. Dočuši dakle da je ovaj bolestan, ostade još dva dana u mjestu gdje je bijaše. Istom poslije toga rekne učenicima, hajdemo opet u Judeju, reknu mu učenici, rabi, židovi, te upravo htjedoše kamenovati, a ti opet ideš onamo, odgovori Isus. Nemali dan 12 sati, hodi li ko danju, ne spotiče se jer vidi svjetlost ovoga svijeta. Hodi li pak ko noću, spotiče se jer nema svjetlosti u njemu. Reče to, a poslije toga im kaza. Naš prijatelj Lazar spava, ali ga idem probuditi. Učenicu mu na to rekoše, gospode, ako spava, to će ga spasiti. No Isus bijaše govorio o njegovoj smrti, a oni pomisliši da govori o počinku u snu. Stoga im Isus onda reče otvoreno, Lazar je umro i poradi vas se radujem što nisam bio ondje, kako biste povjerovali. Nego hajdemo k njemu. Na to Toma, koji se zove Blizanac, reče ostalim učenicima. Hajdemo i mi da umrimo s njime. Kada je dakle Isus došao, dozna da je on već četiri dana u grobu – a Betanija bijaše blizu Jerusalema, nekih 15 stadija. I mnogi židovi bijahu došli k Marti i Mariji, kako bi ih utješili zbog njihova brata. Čim je Marta čula da Isus dolazi, izađe mu u susret, a Marija je ostala kući. Tada Marta reče Isusu, Gospode, da si bio ovdje, ne bi umro moj brat. Ali i sada znam, što god zaišćiš od Boga, Bog će ti dati. Rekne joj Isus, uskrsnut će tvoj brat. Odvrati mu Marta, znam da će uskrsnuti o uskrsnuću u posljednji dan. Isus joj reče, ja sam uskrsnuće i život. Ko vjeruje u mene, ako i umre, živjet će. I kogod živi i vjeruje u mene, zasigurno neće umriti do vijeka. Vjeruješ li to? Odgovori mu, da gospode, ja vjerujem da si ti Krist, sin Božji, onaj koji dolazi na svijet. Ovo rekavši ode i pozove svoju sestru Mariju, te kriomice reče, učitelje ovdje i zovete. A ona čim je to čula, brzo ustade i pođe k njemu. Isus još nije bio ušao u selo, nego i dalje bijaše na onom mjestu gdje ga je Marta susrela. Tada židovi koji su s njom bili u kući i tješili je, kad vidješe da Marija brzo ustade i izađe, proslijediše za njom, mislići da ide na grob da ondje plači. A Marija, čim dođe onamo gdje bijaše Isus, te ugledavši ga, baci mu se pred noge, govoreći, Gospode, da si bio ovdje, ne bi umro moj brat. Kad Isus, dakle, vidi nju gdje plače i židove koji dođeši s njom, gdje plaču potresen u duhu, sav se uzbudi i upita, gdje ste ga položili? Reknu mu, gospode, dođi i vidi. Isus zaplaka. Na to su židovi govorili, gdje, kako ga je ljubio, a neki od njih rekoši, nije li ovaj koji je otvorio oči slijepcu mogao učiniti da onaj ne umri? Isus onda ponovo sav potresen dođe na grob. Bijaše to pećina, a na nju navaljen kamin. Isus rekni, odmaknite kamin. Rekni mu pokojnikova sestra Marta – Gospode, već zaudara, jer četvrti je dan. Isus joj rekni, zar ti ne rekoh da ćeš povjeruješ li vidjeti slavu Božiju? Kada dakle odmakniš kamin, Isus podiže oči i reče, Oče, zahvaljujem ti što si me uslišao. Ja sam znao da me ti uvijek uslišuješ, ali ovo sam rekao zbog mnoštva što ono okolo stoji, kako bi povjerovali da si me ti poslao. I ovo rekavši povika u sav glas, Lazare iziđi. Mrtvac iziđe, nogu i ruku ovijenih povojima, te s rupcem omotanim oko lica. Isus im rekni, odriješite ga i pustite ga da ode. Zavira protiv Isusa. Mnogi dakle židovi koji bijahu došli k Mari kad vidješe šta je učinio, povjerovaše u njega. A neki pak od njih otiđeši ka farizejima i rekoše im šta je Isus učinio. Tada glavari svećenički i farizeji sabraše vijeće. Govorili su, šta da radimo? Ta, ovaj čovjek čini mnogo znamenja. Pustimo li ga tako, svi će u njega povjerovati, pa će doći Rimljani i otiti nam ovo mjesto i narod. A Kaifa, jedan od njih, koji te godine bijaše velesvećenik, reče im, ništa vi ne znate, ne mislite, a ovo on ne reče sam od sebe, jer kako bijaše svečenik te godine, prorekao je da Isus ima umrijeti za narod i ne samo za narod, nego i da raspešenu djecu Božiju okupi u jednu. Toga se dakle dana dogovoriši da ga ubiju, zato se Isus više nije javno kretao među židovima, nego ode odandi uprijedio blizu pustinje u grad zvani Efraim i ondje je boravio s učenicima. Bijaše pak blizu židovski paša, te mnogi iz onog kraja iziđeši u Jeruzalem prije paši da se očisti. Tada su tražili Isusa i stojeći u hramu govorili među sobom. Šta vam se čini, zar uopće neće doći na blagdan? A glavari svečanički i farizeji bijahu izdali naredbu da ako ko dozna gdje je, dojavi kako bi ga uhvatili.